Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կրակի դադարեցման շուրջ պայմանավորվածությունը։ ԼՂ պաշտպանության բանակի տեղեկատվական կենտրոնում տեղի ունեցել երկրորդ հանդիպումը լրագրողների հետ։ Արցախի նախագահը կարևորել է մարտական գործողությունների դադարեցումը եւ հրադադարի ռեժիմի վերականգնումը։ Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրթիռահրետակոծության հետևանքով վիրավորված երկու երեխաների վիճակը կայուն ծանր է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ինչպես հաղորդել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հիմնականում պահպանվել է ապրիլի 5-ի ժամը 12-ին ձեռք բերված կրակի դադարեցման շուրջ պայմանավորվածությունը։ Այս պահի դրությամբ որևէ դիրք հակառակորդի վերահսկողության տակ չի գտնվում։ Այդ մասին երեք Ստեփանակերտում օպերատիվ կենտրոնում կայացած ասուլիսում ասել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի օպերատիվ բաժնի պետ գնդապետ Վիկտոր Արստամյանը։ Գնդապետն ասել է, թե ժամը 12-ի դրությամբ, երբ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ կրակոցներ չեն լինելու, մի քանի ուղություներով կրակոցները շարունակվել են, բայց ոչ այդ ինտենսիվությամբ։ Հակառակորդը կրակել է Մարտունիի, Մարտակերտի, Թալիշի ուղությամբ։ Հայկական կողմը պահել է պայմանավորվածությունը եւ չի խախտել հրադադարի ռեժիմը, քանի որ նման հրաման են ունեցել, նշել է Արստամյանը։ Մոսկվայում ապրիլի 5-ին հանդիպել են երկու պետությունների զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերն ու ձեռք է բերվել կրակի դադարեցման պայմանավորվածություն։ Այս մասին այսօր ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ադրբեջանը ոչինչի չի հասել նույնիսկ ռազմավարական առումով։ Տեղեկատվական հոսքերը, թե որոշ բնակավայրեր գտնվում են հակառակորդի վերահսկողության տակ, նշեն, որ այդ բնակավայրերը Թալիշ, Նորսեյ Սուլան գյուղերը գտնվում են ԼՂՀ պաշտպանության բանակի խորքում։ Մարտավարական առումով մի քանի վայրերում, հարավում, հյուսիսում եւ կենտրոնում ավելի թեժ կետերում վերահսկողությունը, նախաձեռնությունը եւ քրակային խոցման հնարավորությունները գտնվում են Պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումների հսկողության ներքո, ասել է Սեյրան Օհանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարն ընդգծել է, որ այս ամենն իրականացվել է հայ զինծառայողների, հրամանատարների, կամավորների շնորհիվ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 5-ին անցկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակին։ Բակո Սահակյանը կարևորել է մարտական գործողությունների դադարեցումը եւ հրադադարի ռեժիմի վերականգնումը, միաժամանակ նշելով, որ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակը արդյունավետերոն է իրականացրել մեր երկրի եւ ժողովրդի անվտանգության ապահովման իր առաքելությունը ու այսուհետ եւս պատրաստ է կասեցնել հակառակորդի ցանկացած ագրեսիվ ոտնձգություն։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, խորհրդակցությանը մասնակցում էին հայ երակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքևարքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի Վիեննայում կայացած նիստում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Ուորլիքը, ով ներկայացնում էր երեք համանախագահներին, եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը ԵԱՀԿ անդամ 57 պետությունների ներկայացուցիչներին տեղեկացրել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում վերջին զարգացումների մասին։ Դեսպաններ Օրլիկը եւ Կասպշիկը ողջունել են ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին լուրը եւ կոչարել կողմերին հարգել հրադադարը։ Ընդգծվել է կայուն հրադադարի հիման վրա քաղաքական գործընթացին վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ ԵԱՀԿ անդամ երկրները համաձայնել են, որ իրադրության լարվածության նմանատիպ աճը խորապես մտահոգիչ է եւ հարկավոր է, որ խնդրի խաղաղ կարգավորման գործում ԵԱՀԿ-ն շարունակի խաղալ առանցքային դեր։ Նշվել է, որ բոլոր անդամ պետությունները պետք է աջակցեն Մինսկի խմբին եւ նրա համանախագահներին։ Համանախագահները հայտարարել են, որ առաջիկայում դեսպան Կասպշիկի հետ կայցելեն տարածաշրջան, Կասպշիկը կայցելի նաև ռազմական գործողությունների դուժած տարածքներ այն պահին, երբ իրավիճակը թույլ կտա, նշված է ԵԱՀԿ տարածած հաղորդագրության մեջ։ ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավար դեսպան Արման Կիրակոսյանը շնորհակալություն է հայտնել ԵԱՀԿ գերմանական նախագահությանը Մինսկի խմբի հատուկ նիստ հրավիրելու համար եւ երախտագիտություն հայտնել ԵԱՀԿ մասնակից պետություններին, որոնք ցավակցություն են հայտնել ռազմական արճակատման ընթացքում զոհվածների ընտանիքներին։ ընտանիքներին. Արման Կիրակոսյանը համոզմունք է հայտնել, որ լայնածավալ ռազմական գործողությունները որևէ օգուտ չեն կարող բերել տարածաշրջանի ժողովուրդներին։ Հայատյացությունից կուրացած նավթի հոտից արփած Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի հասկանում, որ ուժը տանկերի թվի մեջ չէ։ Այս մասին Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված հետախույզ գնդացրորդ պայմանագրային զինծառայող Շարքային Սասուն Ֆահրադի Մկրչյանի հուղարկավորության ժամանակ իր խոսքում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հանրապետության նախագահը ցավակցության եւ զորակցության խոսք է ասել հուղարկավորության արարողության ժամանակ։ Մեր սրտերը գոտեպնդվում են մեր հերոսների վարքով, մեզ հաղորդում վճռականություն, հաստատակամություն։ Մենք այսօր դարել ենք մեկ մարդ եւ այդ միասնությունը սնուցելու է մեր ապագա սերնդին։ Մենք ունենք հզոր հովանավորներ, բայց ունենք աշխարի արդար մարդկանց համակրանքը։ Մենք ունենք ամեն ինչ, որ เป զի պաշտպանենք մեր տունը, մեր հայրենիքը։ Սասուն ջան, պետք է վստահ լինես, որ մենք շարունակելու ենք քո եւ քո ընկերների սուրբ գործը։ Հանգչիր խաղաղությամբ հայրենիքի զինվոր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին եւ Կովկասի մուսուլմանների խորհրդի նախագահ Շեյխ ul-Իսլամ Ալլաշուքյուր Փաշազադեին ուղերձներ է հղել, որոնցում հաղորդել է, որ հուզմունքով եւ տագնապով է ընդունել ողբերգական լուրերը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների մասին, որոնց հետևանքով տասնյակ մարդիկ զոհվել են եւ հարյուրավորները վիրավորվել։ Հույսս դնում եմ Աստծո աջակցությանը շուտապույտ հրադադարի եւ կողմերի հաշտեցման առումով, ասված է Կիրիլի ուղերձներում։ Պատրիարքը նշել է, որ այս ցաներ օրերին ինքնաղոդկով ապրոմակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդներին։ Ռուսական եկեղեցու առաջնորդը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարիգին II-ին եւ Շեյխ Ալ-Իսլամ Ալաշուկյուր Փաշազադեին կոչ է արել հոգեվոր առաջնորդների իրենց ամբողջ հեղինակությունն օգտագործել արյունահեղության եւ թշնամության դադարեցման համար։ Իմ կողմից պատրաստ եմ ամենայն օժանդակություն տրամադրել հակամարտության կարգավորման բարի գործին, ամփոփել է պատրիարքը։ Ռուս հայտնի հաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովը «Полный контакт» ռադիոհաղորդման շրջանակում անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերջին օրերին իրավիճակի կտրուկ սրմանը, փորձելով լսել հակամարտող կողմերի ներկայացուցիչներին ու ներկայացնելով սեփական տեսակետը։ Ռադիոզրույցին առաջինը միացել է ադրբեջանցի թղթակիցը, ով պաշտոնական Բաքվի տեսակետը շարադրելուց հետո շտապել է բոլորին համոզել, որ ստեղծված իրավիճակում ամենևին էլ Թուրքիայի մատը խառը չէ։ Այնուհետև ուղիղ եթերում է հայտնվել ԼՂՀ-ից Ժաննա Գալստյանը, ով ամենայն մանրամասնությամբ պատմել է ադրբեջանական կողմի նախարարցակ գործողությունների խաղաղ բնակչության շրջանում ունեցած զոհերի մասին, ինչպես նաև Թուրքիայի ներգրավվածության մասին։ Իմ կարծիքով ստեղծված իրավիճակի արմատները շատ ավելի խորն են ու ունեն 100 տարվա վաղեմություն։ Դրանք անմիջականորեն շահկապված են Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության հետ, եւ երբ Թուրքիայի նախագահը հրապարակավ ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը վաղ թե ուշ վերադառնալու է իր իրական տիրոջը, նա ակնհայտորեն յուղ է լցնում վառվող գրակի վրա։ Ոստի որքան էլ մեր ադրբեջանցի թղթակիցը պնդի, թե Թուրքիան որևէ կապ չունի, ակնհայտ է, որ այդ երկիրը միակն էր, ով դե ֆակտո կողմ արտահայտվեց պատերազմի շարունակությանը։ Ըստ իս Ղարաբաղի միացումն Ադրբեջանին հնարավոր է միայն այնտեղի ողջ հայ բնակչությունը վերացնելու դեպքում, ինչը իհարկե աշխարհում ոչ ոք թույլ չի տա, ասել է Սոլովյովը։ Այլևս չասեք, եթե պետք լինի Ղարաբաղը կվերցնենք։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին, երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևին հիշեցնելով վերջինի սխորտանքները, թե եթե պետք լինի Ղարաբաղը կվերցնենք, հաղորդում է Azadlik Info-ն։ Բա ինչու չկարողացաք վերցնել։ Եթե խոսում եք բանակի բարձր պատրաստվածության, անկախ կրոնական, էթնիկ տարբերություններից հասարակության միասնականության, աշխարհի հարևանների, հատկապես Թուրքիայի բարձր մակարդակի աջակցության, հակառակորդի դժվար վիճակում եւ խոճապի մեջ լինելու մասին, ապա ինչու չկարողացաք կատարել ձեր պետք լինին։ Խնդրում եմ, այլևս պետք լինի տեսակի արտահայտություններ մի արեք Դա լուրջ չի ընդունվելու, ընդգծել է Քերիմլին։ Մարտունու պաշտպանական ուղությամբ ապրիլի 2-ին MM21 կայանքից իրականացված հրթիռահար հետակոծության հետևանքով վիրավորված 11-ամյա Գևոր Գրիգորյանի եւ 12-ամյա Վարդան Անդրեասյանի վիճակը շարունակում է մնալ ծանր կայուն։ Այդ մասին տեղեկացրել է Արևիկ մանկական բուժմիավորման վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Իրինա Խաչատրյանը, հավելելով, որ չնայած դրան առաջիկա 2-3 օրվա ընթացքում երեխաների առողջական վիճակը կսկսի բարելավել։ Երեխաների ինքնազգացողությունը հիմնականում լավ է ու արդեն կարողանում են խոսել, ուտել։ Արյունահոսության հետևանքով նրանց ամբողջական ապակինումը երկար կտևի, սակայն այլևս վիրահատության կարիք չի լինի եւ կիրականացվի վիրակապական բուժում, ասել է Իրինա Խաչատրյանը։ Երեք հայրենիաց պաշտպան հասարակական կազմակերպության եւ Տիգրան մեծ բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Արցախյան ազատամարտի մասնակից ֆոտոլրագրող Սրապիոն Գևորգյանի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում կազմակերպվել է մոմերով ջահերտ նվիրված այսօրերին Արցախի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված հերոսների հիշատակին։ Երթը կայացել է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից մինչև Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցի, որտեղ երթի մասնակիցները եկեղեցու աղոթք են հարգել առ Աստված։ Սրապիոն Գևորքյանը նշել է, որ երթահարգանքի турք էր ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերն Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով Արցախի սահմանների պաշտպանության մարտերում նահատակված հայ քաջարի զինվորների ու անմեղ քաղաքացիական զոհերի հիշատակին։ Մարտակերտն Արցախյան պատերազմի ամենատուժած շրջանն էր, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ամենից առաջ այն պատճառով, որ Թշնամին կարողացել էր այս հատվածում ճեղքել պաշտպանության գիծը եւ գրեթե 1 տարի իր հսկողության տակ պահել Մարտակերտը։ Ազատագրված Մարտակերտը կարելի է ասել հիմնովին ավերվել էր՝ քարոքան դեղած ու թալանված տներ, ավերված փողոցներ, յենթագառուցվածքներ։ Այսպեսին գտան ազատամարտիկները Թշնամու երախից փրկած Մարտակերտը։ Անցած 20 տարիների ընթացքում շատ դանդաղորեն ու դժվարությամբ մի քիչ տեսքի եկավ Մարտակերտը, սրբեց պատերազմի հետքերը։ Մարտիկ նորից տուն էին նոր ոռոգել, կառուցել, նորից օջախ ստեղծել։ Հավանաբար երբևէ 90-ականների սարսափելի օրերին չհանդիպելու հույսով։ Սակայն ապրիլի 2-ին խորտ գիշերը հնչած պայթունները հոդը ցնդեցրին նրանց հույսերը ու հիշեցրին, որ հարևանությամբ ընդամենը մի 2 կիլոմետր հեռավորության վրա ստոր ճշնամին է։ Շրջվարչակազմի ղեկավար նախկին ազատամարտիկ Վլադիկ Խաչատրյանը ստեղծված իրավիճակում ամենակարևորը համարում է այն, որ խաղաղ բնակիչներից ոչ մեկը չի դուժել հրթիռակոծությունից, ինչը հնար հնարավոր եղավ միայն քաղաքապաշտպանության կանոնների ճիշտ կատարման շնորհիվ, իսկ ավերածությունները կրկին զգալի են։ Ավերածությունները արդեն հասնումամոտ օրապես 16-ի բնակարանների պահով բնակելի տների մասին է խոսքը, նաև այլ ավերածություններ ունենք այնտեղ, հա, պատեր են քանդվել, նաև ունենք սպասարկման տեղամաս, որի տանիքն ալերիվ չարթվել։ Ավերածությունը այսպեսին են, բայց Իսկ մարդկային մարդկային որոշներ չունենք, որովհետև մարդիկ արդեն, այսպես ասած, այս մի քանի օրվա ընթացքում շատ ճիշտ են հասկացել իրավիճակը, երկրորդը մեր քաղաքապաշտպանության այդ հրահանգները շատ ճիշտ եւ տեղին իրականացնում են։ Այսինքն, եթե հերետագործությունը սկսում է, ունենք ապաստարաններ, նրանք գտնվում են ապաստարանում, եթե դա դարում է, արդեն ամեն օրա իրենց աշխատանքն են իրականացում։ Բելլալալայան այսօր Վարեկամներ հենց նոր ստացանք երկու պաշտոնական հաղորդագրություն։ Առաջինը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրությունն է, թե իբր հայկական ուժերը տարբեր դրամաչափի ականանետներից կրակ են վարում, իրականությանը չի համապատասխանում։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապատասխանաբաժանումները խստորեն հետևում են կրակի դադարեցման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է ՀՈԻԴԱ պատվիրակությանը Կուսակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել է ներքին եւ արտաքին քաղաքականության առնչվող մի շարք հարցեր, ինչպես հաղորդել են ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հատուկ ուշադրության կենտրոնում են եղել Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում ապրիլի 1-ից 4-ը հակառակորդի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցերը։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ օրհասական պահին ողջ հայ ժողովուրդը ցուցաբերեց օրինակելի միասնականություն, կարևորելով այս գործում նաև քաղաքական ուժերի դերակատարությունը։ Հանդիպմանը ներկա էին ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այն համախմբվածությունը, որով հայ ժողովուրդն ընդունեց ճշնամու մարտահրավերը, միայն հպարտության է արժանի։ Հայրենիքի փրկության գաղափարի շուրջ համախմբվեցին, ինչպես արցախցիները, այնպես էլ աշխարհի 4 ծայրերում ապրող մեր հայրենակիցները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախում մեծ ու փոքր, կին թե տղամարդ բոլորը զինվոր են։ Կամավորագրվող մարդկանց շարքերի կողքին մենք տեսանք բազմաթիվ երիտասարդների, ովքեր հնարավորություն չունենալով մեկնել առաջնագից, ձեռնամուխ եղան մի գեղեցիկ գործի։ Նրանք որոշեցին անհրաժեշտ իրեր հավաքել ու փոխանցել մեր դիրքապահ զինվորներին, ասում է նախաձեռնության հեղինակ Անժելիկա Զաքարյանը։ Այս նախաձեռնությունը եղել է իմ եւ իմ ընկերներինը, մենք միասին որոշում ենք այսպիսի ակցիա կազմակերպել, Facebook-ում իվենթ եմ սարքել եւ բոլոր ընկերներիս այստեղ հրավիրել են, բագի մարդիկ արձագանքել են ու ասել են, որ կուզեն մասնակցեն։ Ակցիայի մասնակիցների խոսքով սրա անունը օգնություն չէ, այլ ուղակի հայրենիքի փրկության գործին փոքրիկ ներդրում ունենալու հնարավորություն սրա կարիքը մեր չափերով չկա, քանի որ մեր պետությունը հիմա կարողանում է ապահովել մեր զինվորներին ամեն ինչով, թե հագուստով, թե ուտելիքով, սակայն սա, այսպես ասած, մեր սրտի խոսքն է, որ մենք ուզում ենք արտահայտենք եւ օգնենք նրանց։ Սա մեզ ընձեռված փոքր հնարավորություն է, մեր ուժերի չափով փորձում ենք օգնել մեր զինվորներին։ Երիտասարդների աչքերում հաղթանակի հավատ կա, նրանց ոգին մեկ անգամ եւս հաստատում է, հաղթանակը մերն է լինելու։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի ենթակառուցվածքներն աշխատում են առանց որևէ տեխնիկական վթարների։ ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ էլեկտրակայանի համակարգում այսօրվա դրությամբ վերացված են որոշ հատվածներում արկա տեխնիկական վթարները։ Հանրապետությունում անխափան իրականացվում է նաև գազամատակարարումը։ Կապի եւ հեռահաղորդակցության համակարգերը նույնպես աշխատում են կայուն ռեժիմով։ Չվացուցակով սահմանված կարգով միջշրջանային եւ միջպետական բոլոր երթուղիները նույնպես իրականացնում են կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ։ Արցախի եւ Ադրբեջանի հակամարտությունների շփման գծում տեղի ունեցած մարտերի հետևանքները չեն ազդի ԼՂՀ-յում պետական բյուջեով նախատեսված վճարումների վրա։ Այս մասին ասել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Արտակ Բեգլարյանը։ Քանի որ շատերին է հետաքրքրում այս հարցը, պաշտոնապես տեղեկացնում եմ, որ ադրբեջանական կողմի սանձազերծած ռազմական գործողությունները եւ դրանց հետևանքները ոչ մի կերպ չեն ազդելու պետական բյուջեով նախատեսված վճարումների, աշխատավարձեր, սոցվճարներ եւ այլն, և եւ ծրագրերի իրականացման ժամանակացույցի վրա, այսինքն պետբյուջեից վճարվող աշխատավարձերն ու թոշակները տրվելու են ժամանակին, ինչպես նախորդ ամիսներին նշել է Բեգլարյանը։ Ղարաբաղ տելեկոմը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 2-ից 5-ը ներառյալ ձայնային եւ SMS կապի ծառայությունների համար բոլոր հետվճարային ֆիքսված անլար ֆիքսված հեռախոսակապի համար հաշիվները կզրոյացվեն։ Այդ մասին տեղեկացրել են Ղարաբաղ տելեկոմ փակbaşնի տիրական ընկերության մամլո ծառայությունից։ Աղբյուրի հաղորդմամբ կանխավճարային բաժանորդների համար նշված ժամանակահատվածում կատարված վերալիցքավորման գումարները կփոխանցվեն բաժանորդի հաշվեկշռին։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ Ղարաբաղ Տելեկոմն անվճար կվերամիացնի բոլոր ձայնային ծառայությունները, որոնք վճարման վերջնաժամկետը խախտելու պատճառով կասեցվել էին մինչև ընթացիկ տարվա ապրիլի 30-ը։ Այժմ եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, որվա երկրորդ կեսին հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան։ Տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն սպառված է։